gaur uh, eh, objektiboa zen uh, berrogoi egitea, zen uh, biziko parti bat, joan den partida galdu bainuen, eta konten naiz, bazen presio handia partidaren astapenean, biak pixka bat elgar begiratzen ginen, amar arte, eta hor uh, entxatu naiz erritmo gehiago sortzea asaketik, eta Amarretik ogoita amarrera eta ogoitanto azkar egin ditut. Horako tantoak diokatu behar ditut lehiak eta hori irabazi nahi badut. Gero azken amarkadan pixka bat fisikoki apaldu naiz. Berak ere entxatu da dena egitea tiratuz eta hainitz mugitu naiz. Baina, bon, objektiboa hor da, bai, badut erdi final eh, azkar bat eh, preparatzeko.